Indi ýene bir geçmeli zadymyz, olam. Näme üçin biz tekfir diýýäs? Şu küfür sözüni ne bir dört, ne dört, beş kasetarymyz barda näme gürleýäs. Köp adam pikir etýär, biziň alyp barýan dawatymyz tekfirdir öýtýär. Ýok, oglanlar, biziň alyp barýan dawatymyz adamlary, hä, käfirlikden çykaryp, Yslama salmaklyk. We musulmanlaňam näme imanyny bekedip soň küfre barmasyzlyk. Düşündiňiz? Indi biziň alyp barýan dawatymyz adamlary towhide getirip şirkden gaýtarmak. Dogry dämi? We kapyrlykdan çykaryp yslama getirmeklik. Onda biz näme şirk bilen käfiriň nämedigini bilmeli bolýas. We musulman bilen muwahhid Allany birleýäniň nämedigini bilmeli bolýas. Şoň üçin diňe şu tekfir meselesinde gürlemeklik tekfirlik däl. Seň tekfirligiňe ýa seň hawaryçdygyňa, hä? Delil däl. Ähli sünne wal jemadyň akydasynda usulyl imanyň biri. Ýöne biz näme üçin küfür bilen iman barada näme gürlemeli bolýas? Sebäp diýseň, dine degişli sözler ýöne söz däl. Diniň sözlerine ulamalar näme diýýärler? Esma we ahkam diýenok. Mujarrat esma däl, ýöne at däl. At we her adyňam yzyna eýerýän hökümler bar. Emma dine degişli däl atlar, ýöne at. Mysal üçin, dine degişli däl bir ady alaly, soň dine degişli bir ady alaly. Öý diýýäs, dogry dälmi? Indi öý. Pylanyň öýi bar, planowoý jaýy bar. Şu öýüni gowy görýär. Dogry dämi? Öýi öýüni gowy görýär. Şoň ýaşaýan öýüniň ady öý dämi? Şu öýüň yzyna düşýän hökümler barmy? Düşýän hökümler ýok. Mysal üçin, men şuň öýüni näme şu söýýänem bolsa men şuň öýüni ýigrenýän. Dinden çykýanmy? Çykamak. Şu öýüni öwüp arşa çykarýar menem döwüp ýeriň teýine dykýan. Men dinden çykýanmy? Dinden çykamap. Şuň öýüni gowy görjek gal men. Şuň öýüni söýjek gal men. Dogry dämi? Baryp elimde güýjümimizi paltalap döwjek. Men dinden çykýanmy? Dinden çykamap. Bu diňe at. Şu ada bir zat degilende höküm yzyny eýerenok. Emma diniň atlary beýle at däl. Diniň atlarynyň her diniň içinde bir zada at dakyldy dämi? Şo adyň yzyna eýerýän hökümler bar, düşündiňmi? Şoň üçin indi biz şu atlaň bir-birinden tapawudyny bilmesek, ikisiniň hökümi garyşýar, düşündiňmi? Käfir diýdik, müşrik diýdik. Şu käfir, müşrik sözüniň yzyna eýerýän hökümler bar. Musulman, mu'min diýdik, şu sözüň yzyna eýerýän näme, hökümler bar. Şu ikisiniň ara tapawudyny bilmesek, Musulman bilen kapyr, müşrik bilen Allasyny birleýän garşy ýaly. Düşündiňmi? Taýyp, birine müşrik diýdik, kapyr diýdik. At dakdyk. Şul adam müşrik eken, käfir eken. Näme hökümler eýerýär yzyna? Ýigrenmeli men şuny. Hökman. Düşündiňmi? Ýigrenmeli bolýar. Ýüz prosent ýigrenmeli kalbymda şoňa zerre kadar söýgi bolmaly. Gyz bolsa heleý edip alybilemak. Oglan bolsa gyz beremok. Damak çaldy, etini iýemok. Ýani öz etini däl-de, goýnuň damagyny çaldy, iýemok. Dogry dälmi? Bu atlaň yzynda höküm bar. Ymam boldy, yzynda namaz okabilemok. Düşündikdämi? Öldi, kepenlämok, ýuwamok, namaz okamok, musulmanlaň gabrystanlygynda jaýlamok, yzyndan sadaka, gurban, janly, haç, doga, dileg, Edema. Bu adyň yzyna düşýän hökümler bar. Düşündiňmi? Musulman diýdik. Öldümi, ýuwýan, kepenileýän, jynazasyny okaýan, musulmanyň gabrystanyna jaýlaýan. Miras alýan, miras düşýär. Kapyra miras miras düşenok. Düşündiňmi? Ölensoň, doga-dilegler etýän, adyna sadakalar berýän, oň adyndan haj etýän. Düşündiňmi? Gyz bolsa, öýlenibilýän, gyz bolsa, beribilýän hökümleri bar. Düşündiňmi? Hökmany suratda onnoň biz bilmeli, musulman kim, kapyr kim? Muwahhid kim? Allany birleýän kim? Allany birlemeýän müşrik kim? Şularyň atlarynyň tapawutlaryny bilmesek näme garşyýa? Şonuň üçin biz näme üçin şirk edene müşrik diýýäs? Indi hökmanmy şony diýmek diýýä? Hökmanmy şony şu wagt öwretmek diýýä? Hökman. Näme üçin? Sebäp diýseň müşrige musulman diýip ýörler. Düşündiňmi? Müşrige musulman diýen üçin hem eýýäm gyz berip gyz alyp ýörler. Damak çalsa oň etini iýip ýörler. Düşündiňmi? Ölse oňa jynaza okap näme? Musulmanyň gabrystanyna jaýlap ýörler. Ýok, kapyryň ölüsini musulman gabrystanyna jaýlamaly däl. We özi şo müşrigi musulman saýan üçin hem, şo müşrige müşrik diýen üçin näme? Tekfir diýýärler. Olar tekfir. Olar hawaryş diýýärler. Düşündiňmi? We diňe bular tekfir eýletýär diýýärler. Nämeden git çykdy şu gürrüň? Müşrik bilen musulmanyň tapawudyny bilmeýänliginden, düşündiňmi? Kapyr müşrikmi, o musulmanyň gabrystanyna jaýlanmaýar. Şoň üçin fykh kitaplaryny dörjeleseň näme? Şeýle sorag gelýär. Musulman erkegiň aýaly hristian. Bir hristiana öýlenipdir, dogry dälmi? Şu hristian heleý musulman ärinden göwreledi. Göwredäki çaga kime ýöňkelýär dogsa? Atasyna ýöňkelýär. Atasy musulman, ýöne dogmaka öldi. Şul aýal dogmaka öldi. Indi bir göwrede iki göwre garyşdy. Musulman çaga bar garnynda, ejesem kapyr. Indi şuň üstünde ihtilaf etdiler. Näme ihtilaf etdiler? Musulmanyň gabrystanynda jaýlamalymy, kapyryň gabrystanlygynda? Musulmanyň gabrystanlygynda jaýlamaly diýsek, çagany göz öňüne tutup, ejesi kapyra, Kapyry musulmanyň gabrystanlygyna salmak bolanok. Düşündiňmi? Kapyryň gabrystanlygyna jaýlasa, jaýlan diýsek, ejesini gözüň garynda musulman çaga bar. Näme etmeli? Ulamalar görýäňmi, şu meseläni hem gozgadylar. Şoň şu Imam Ahmet rahimahulladan bir rowaýat geldi, ortalykda jaýlamaly diýdiler. Musulmanyňkyda-da jaýlamaly, al kapyryňkyda-da. Kapyryňkyda jaýlasak, musulmana zyýan ýetjek, musulman näme? Mus kapyryňkyda jaýlasagam, jaýlasagam garyndaky musulmana zyýan ýetjek. Şuňňalak meseläni gorjaladylar. Ol, näme, monjuk gözlemeklikden edilen zat däl bu zatlar. Her bir yslamda bir zada at dakyldymy, şo adyň yzyna eýerýän hökümler bar, oglanlar. Indi şoň üçin, indi ýeriň ýüzünde adamlar ikiň biri, ýa musulman, ýa kapyr. Üçünji barmy? Üçünji ýok. Indi men ýaşaşmaly, dogry dälmi? Ýaşaşmaly men adamlar bilen. Ýaşaşmaklyk üçinem indi kimdigini tanamalym men tanamaly däl. Ine, şu mesele gelip çykýar. Biz, wallahi, oglanlar, birine kapyr diýmeklik islämez az. Düşündiňmi? Bir adama kapyr diýýäne razy-da däl, delilsiz diýýän bol. Delilli diýýän bolsa, Alla razy bolsun ondan. Düşündiňmi? Delilsiz bir adama kapyr diýmek bolanok. We bizem, diňe, kime Alla käfir diýen bolsa we kime pygamber kapyr diýen bolsa, We kime ijma ulema kapyr diýen bolsa biz şoňa kapyr diýeris. Başga kapyr diýen zat. Şoň şu Şeýhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimehullah tekfir höküm atylanda näme diýdi? A musulmana kapyr diýmekden Allah bizi gorasyn diýdi. Biz diňe Allaň we Rasulynyň we ijma bir agyzdan alymlaň kapyr diýen adamsyna kapyr diýeris. Başga kapyr diýen zat. Biz tekfir eýradamyz oglanlar. Biz erjäň garşysyna çykýarys. Biz selef salyhyň akydasyny murjieleň akydasyndan we hawaryç tekfiriniň akydasyndan näme saklajak bolýar? Indi, biz ýaşap ýörüs ýeriň ýüzünde, dogurdamy? Öňler näme bolardy? Koloniýadan öň musulmanlaryň öz ýurdy bolardy, kapyrlaryň öz ýurdy bolardy, dogurdamy? Kap, musulmanyň ýurduna kapyr girip bilmezdi. Düşündiňmi? Musulmanyň ýurduna kapyr girip, giribem bilmezdi, küfür sözüni, küfür işinem edip bilmezdi. Damagyny çalardylar. Indi näme boldy? Täze bir kapyrçylyga ertýän akyda ýaýratýarlar, olam üç dini birleşmeli. Üç din bir, hemmesiniň asly Alladan, hemmesiniňem asly kitaba, pygambere daýanýar. Adamlar din saýlamakdykda näme erkin diýdiler. Şul akydany kabul etýän kapyr. Düşündiňmi? Şul akydany kabul etýän kapyr. Ýok, adamlaň din tutmaklykda, ha, Alla ybadat etmekliginde Erk-ygtyýary ýok. Gul, Allaň diýen zadyny etmeli. Indi men näme etdik? Indi musulmanlar ejizledi. Dogry dälmi? Alla üçin musulmany söýmek, Alla üçin kafyry söýmeklik diýilýän zat gitdi. Alla üçin söýmek, Alla üçin ýigrenmek diýilýän zat bizden gitdi-de, indi musulman, kafyr birleşdi. Öň dagynyk-dagynyk gezip ýaşa, gezip ýörün, uzak-uzak ülkeler, indi näme? Bir ýurt, bir oba ýalyk boldy. Hemme zat elýeterdi. Şu gün samolýoda münýäň, bir aýlyk ýoly üç sagatda geçýäň. Ertir samolýoda münýäň, Bir ýyllyk ýoly näme ýedi sagatda geçýäň. Bir oba bir öý ýalak bolup galdy. Garyşdy musulman kapyr ýaryşdy. Garyşdy dogry dämi? Indi biz täzeden näme musulman kapyr böljek bolýas. Bular näme diýýä siz bölýäňiz diýýä ummaty. Selef diýip siz ummaty bölýäňiz diýýä. Biz şu taýda oturan ýerimden men näme diýýän. Siz kabul ediň, kabul etmeň, işim ýok. Men öz akydamy aýtýan. Kim selef dagwatyna çagyryp, bölmeýän bolsa şo selefi däl. Düşündiňmi? Kim selef akydasyna çagyryp, yslama çagyrybam, ummaty bölmeýän bolsa, şol näme selefe çagyranak. Düşündiňmi? Ýöne biz açyklamalybys. Näili bölmeli? Hak bilen batyly bölmeli. Musulman bilen kapyryň arasyny bölmeli. Musulman ýurtlar bilen kapyr ýurtlaryň arasyny bölmeli. Müşrik bilen Allany birleýäniň tapawudyny bölmeli. Men selefe çagyrýan, men yslama çagyrýan diýibem, musulman kapyr ýurtlarynyň bölünmekligine, tapawutlanmagyna çagyrmaýan bolsaň, müşrik bilen Allany birleýäniň tapawutlanmaklygyna çagyrmaýan bolsaň, musulman bilen kapyryň tapawutlanmaklygyna çagyrmaýan bolsaň, Sen ýalançy kezzap, başga hiç zadam däl. Şoň üçin iň eziz kitap Allaň kelamy Kurany Kerim. Ikinji ady näme? Furkan. Kurany Kerimiň ady näme? Furkan. Bölüji. Düşündiňmi? Allaň kitabynyň bir ady bölüji. Nämäni böldi? Hak bilen batyly böldi. Kapyr bilen musulmanyň arasyny böldi. Musulman ülke bilen kapyr ülkesiniň näme? Adyny böldi, ýu-arasyny böldi. Biz haýsy kitaba uýýas indi? Şo kitaba uýýas dämi? Şo kitabyň bölen zadyny biz bölmeli. Hökümany suratda. Emma ýok, bu dawatlar entek etme, ummat bölünýär. Adamlaň arasyna ýigrenç döreýär. Şo kitap inensoň adamlaň arasy bölünmedimi? Bölündi. Şo kitap inenden soň pygamberimizi ýigrenmedilermi? Ýigrendiler. Pygambere edilen zat biz has hakly. Düşündiňmi? Şo pygambere tiken çümen bolsa bize gylyç çümsün. Düşündiňmi? Biz şoňa razy. Rasulallaň eden zadyny edemizde biz ýigrenji bolýan bolsak, ýigrenji bolaly. Rasulallaň edenini edip pygamberi Allaň kelamyna çagyramyzda biz bölýän bolsak, biz böljek. Düşündiňmi? Biz böljek. Emma şu zatdan gorkýan, şu zady etmeli däl. Dawatlaryňyz şuňa alyp barýar, dawatlaryňyzy ýatyr diýýän, Alladan gork diýýär. Çagyrýan diniňi, tutýan mezhebiňi bil diýýär. Düşündiňmi? We Omar razyýallahu anhuň ady, lakaby näme Omaryň lakaby? Faruk, bölüji diýip lakap goýdy Allah Tagala Omara. Näme üçin? Omar geldi-de böldi, sahabalar näme diýýär? Omar yslama girýänçä müşrik bilen musulmanyň ara tapawudy bilmezdi. Umumy adamlar bir adam ýaly gezer ýörerdi. Musulman özüniň musulmanlygyny aýdybilmezdi we müşrige-de sen müşrik diýibilmezdi diýýär, gorkardyk diýýär. Omar kim? Arabyň hany bolan. Düşündiňmi? Diýenini diýen, hä, edeninem eden. Towugyna tok diýen adam ýok. Allah näme Omaryň kalbyna iman guýanda göni gelip pygamberimizden soraýan zatlary näme? Eý Muhammet diýýär. Diniň hakmy diýýär. Hak diýýär. Çagyrýan zadyň hakmy diýýär, hak diýýär. Onda näme gorkup bukulyp otyrsyň, dawaý çykyň diýýär. Öýden çykarýar hemmesini. Goşunlaram näme musulmanlaram iki setir etýärden bir başyna özi geçýär, bir başynam näme Hamza geçirýärdenim. Mekgede towaf edip birinji Lä ilähä illallany Mekgede gygyran Omar. Düşündiňmi? Omar gelenden soň musulman özüne men musulman diýer diýibilerdi diýýär müşrigede. Sen müşrik diýibilerdi diýýär. Omar birinji bilen böldi şoň üçin hem näme etdi? Musulmandan kapyr tapawutlandyrylan etdi. Musulman gorkman özüniň musulmanlygyny näme? Aýtmagyna sebäp boldy. Şoň üçin Omara näme diýip lakap dakyldy? Omar al Faruk diýildi. Düşündiňmi? Şoň üçin biziň akydamyzda bölmeklik bar oglanlar. Biziň mezhebimizde bölmeklik bar. Biziň dinimizde bölmeklik bar. Rasul Allah böldi. Kur'an böldi. Ýöne nämäni böldi? Şoňa düşünmeli. Bir duran bütewi hak ummaty böldümi? Ýa-da batyl ummaty bölüp içinden näme haka geljekleri saýlap aldy? Ana bizem şony näme etýäs? Düşündiňmi? Ana şo manyda biz bölýäs. Şu zatlara düşünme. Indi kim musulman kim, müşrik kim? Näme üçin bilmeli eken? Birlikdämi? Bizden yslamyň atlarynyň yzyna düşýän hökümler bar eken. Indi bu hökümler hem näme? Atlaryň tapawudyny bilmesek, muslim kim, kapyr kim? Allany birleýän kim, müşrik kim? Bulaň hakykadyny bilmesek, eýýäm bulaň yzyna eýerýän hökümler garyşyk eken. Onnoň müşrigiň damak çalsa, müşrigiň eti halalmy? Haram, eýýäm biz haram iýjek ýörjek ekenik, dogry dälmi? Kapyr ölse namaz okamaklyk dürsmi? Eýýäm biz kapyra namaz okajak ekenik. Kapyr ölse näme? Musulman gabrystanyna jaýlasa boljak ekenmi? Ýok, eýýäm biz näme? Musulmanlara ezýet berip, näme? Kapyra-da hormat berip musulmanyň içinde gömjek ekenik. Gyz berjek ekeni, gyz aljak ekeni. Nirden ummat össün? Ummat ösmeýär. Şoň üçin hem näme, hökmany suratda biz bilmeli, müşrik kim, muslim kim, kapyr kim, musulman kim, Allany birleýän kim, Allany näme, birlemeýän kim. Soň, düşünikdämi ýaňky zatlara? We ýene bir zatça goşaly, ol hem ýaňky zorluk esasynda tapylmaly şertler diýdik-ä. Ýene bir şerti bar, şo ezýetleri göterip bilmeýän bolmaly. Düşündiňmi? Näme desede göteribiljek, problema ýok götermeklige ýöne göteribilme, götermedik syran mollada näme küfür diýdi, ýok. Göterip bilmeýän bolsa. Gördi bakdy şu kapyryň ezýetini çydajak kän, göterjek kän, düşündiňmi? Şolaň diýenini diýmesede öljek, düşündiňmi? Ana şonda diýse bolýar. Ýo, öldürsinler, öldürýänem bolsalar men çydajak, diýjek kän. Ana o şehitleňem iň gowsy bolýar, düşündiňmi? Sabyr edibilmejekligini bilse, düşündiňmi? Sabyr edibilmejekligini bilse, şo sabyr etmese-de näme öljegini bilse, ana onda din oňa ursgat berýär, düşündiňmi? Küfür sözem bolsa diýäý diýýär. Küfür herekedem bolsa edäý diýýär. Ýöne şerti näme? Şerti, Diliň gürlemeli. Diňe diliň gürlemeli. Kalbyň ynanmaly däl şoňa. Düşündiňmi? Kalbyň ynanmaly däl. Kalbyňda iman doly bolmaly. Emma diliň yzyna düşüp, kalbyň hem ynansa, onda sen kapyr bolýaň, dinden çykýaň. Ýaňky zatlara düşündik dämi? Indi bu zatlara düşünen bolsak näme? Dünýäni duzdurup näme? Şu güne çenli oturtmadyk mesele bar, murji eleň içinde. Olam ylymsyz şirke düşen, ylymsyz küfre düşen müşrikmi, müşrik däl. Şundan bir musulman bilmedi, ylmy ýok. Dogry dämi? Ylymsyz ösdi. Küfür näme, iman näme bilmedi. Ýöne dille la ilaha illallah Muhammadar Rasulallah diýýär. Özem özüni yslama ýöňkeýär. Ýöne şirk etýär. Ölüler üçin damak çalýar, daşyndan towaflanýar. Allahdan näme dilenýän bolsa, ölülerem şony dileýär. Hatda, hä, ölüden dilese, hä, ynamy kän, şoň kabul boljagyna Alladan diländenem beter. Düşündiňmi? Şoň üçin hem ölüden köp dileýärler. Näme üçin? Ölüden dilese, has gowy kabul boljakdylar. Şolar kim? Musulmanmy? Musulman däl. Düşündiňmi? Şu meselelerde şu wagt näme? Selef salyhyň içinde dawa bar. Kim bilen? Selefiň içinde däl. Özüne selef diýen, hä? murjieler ýa-dan hem hakyky selef akydasyny näme doly bilbilmedik käbir ylymsyzraklar. Düşündiňmi? Şu meselede, umumy meselede däl. A beý diýseňem onda näme onda Ebu Hanife ylymsyz bolupdyrmy? Şeýhul Albani ylymsyz bolupdyrmy? Şeý diýip başlar. Ýok, ylymsyz diýdigi şu meselede. Düşündiňmi? Bu meselä girmezimizden öň näme? Ilki bilen bir zada girýäs. Olam hemmesiniň näme horos süýjini, hä, çagaň ýalaýşy ýalak ýalaýan meseleleri bar. Olam Şeýhül Islam bilen Ibn Teýmiýäň sözi. Şunuň Şeýhül Islam Ibn Teýmiýe näme, dini asla bölmeli däl, dini fer'a bölmeli däl. Buny sahaba-da bilenok, buny täbi'i-de bilenok, buny äimmetil Islam hem bilenok diýen näme gürrüňler bar. Bizem Ibn Teýmiýe, Ibnül Kaýýym näme diýen bolsa şony diýýäs. Asly biz öz ylym çeşmämizem näme, Kuran hadysada näme, köp düşünmekligimize şol adamlar sebäp boldy we äimmetid da'wa rahimahumullah, Şeýhülislam Muhammed ibn Abdulwahhab, şu güne çenlem Riýadyň ulamalary, Saudiýaň ulamalary köp ylymlaryny Şeýhülislam ibn Teýmiýe, ibn el Kaýym we ondan öňkem näme selef alymlaryndan alýarlar. Näme, ýaňky meseläni ýatladyň, Şeýhülislam ibn Teýmiýe, ibn el Kaýymyň meselesini açyklany.